When you feel all alone in this world And there's nobody to count your tears Just remember no matter where you are Allah knows Allah knows When you're carrying a monster load And you wonder how far you can go With every step on that road that you take Allah knows matter what inside or out There's one thing of which there's no doubt Allah knows Allah knows And whatever lies in the heavens and the heavens Every star in this whole universe Allah knows Dodavanje dakle u namazu iz nemara, iz zaborava. Dodavanje iz nemara i zaborava može biti dvojako. Mogu se dodavati radnje, pokreti, postupci i mogu se dodavati riječi. I mogu se dodavati riječi. Pa smo rekli što se tiče dodavanja radnji, postupaka, pokreta, također može biti dvojako. Dodavanje radnje, pokreta, postupaka koji su od namaza. Dakle, dodavanje vađiba, jeli, ruknova, sunneta i slično. I dodavanje riječ i dodavanje pokreta koji nisu od namaza, poput, ne znam, raslađivanja, poput češanja, poput zakopčavanja, otkopčavanja, odjeće, poput hodanja u namazu i slično. Rekli smo dakle da postoje četiri uslova, četiri uvjeta ukoliko se nađu kod ovih pokreta, ovih radnji, postupaka, da je namaz neispravan. Ako se ispune ova četiri uvjeta kod tih pokreta, postupaka, namaz nije ispravan, pa smo rekli da ti pokreti budu mnogobrojni, dakle da čovjek pravi velike pokrete i rekli smo da šerijat nije ograničio tu veličinu, već smo rekli da se dakle vraća na običaj. Ono što posmatraš sa strane utvrdi, na osnovu toga utvrdi da čovjek uopće nije u namazu, može zaključiti na osnovu njegovih velikih pokreta da čovjek, ama baš nije u namazu, jeli, to se smatra velikim pokretima. Zatim, da te radnje, ti pokreti, ti postupci budu bespotrebni, jer, kao što smo rekli, ukoliko bude potreba za tim, makar ti pokreti, ti postupci bili mnogobrojni, bili veliki, namaz je ispravan. Jer ponekad je čovjeku propisano, ako ćemo izvaktiti namaz, da obavlja namaz hodeći ili jašuć Fe in hiftum fe riđalene namaz strahu. Ako strahujete, onda ili hodeći ili jašući. Ne smije se namaz, dakle, zapostaviti. Rekli smo da ti pokreti, te radnje ne smiju biti dakle mimo namaza, ako budu mimo namaza, dakle nisu od onih pokreta, onih radnji koji su od namaza i pokreti da budu učestali. Ako su dakle mnogobrojni veliki pokreti, ako su pokreti od dakle od, mimo namaza, nisu od namaza, zatim ako su bespotrebni i ako su učestali, dakle jedan za drugim, jedan za drugim na istom mjestu, ako bi čovjek, ne znam, 12 puta se počešao, jedan put, to bi bilo dakle učestalo i tekako. Dok ako bi to rasporedio na četiri rekata, ne bi se smatralo dakle učestalo. Ako bi to čovjek dakle sveo na jednom rekatu, to bi se smatralo učestalo. Zato islamski učenjaci kažu nema razilaženja među islamskim učenjacima da namjerno činjenje brojnih radnji pokreta kvari namaz. Čovjek namjerno čini tolike pokrete, velike pokrete da posmatrač sa strane može učiti i dobiti utisak da čovjek uopće nije u namazu, takav namaz je pokvaren. Ako se veliki broj tih radnji, tih pokreta učini iz nemara, iz zaborava, iz sehve, hm? je li mu namaz pokvaren? Ako čovjek je zaborava učini veliki broj pokreta. Namazmu postoje dva mišljenja, ispravnije mišljenje še Allah hotela, ako kaže šehr Islam nije, da brojni pokreti iz nemara i zaborava ne kvare namaz. I dokaz tome je kazivanje Zulije Dejna. Hadis koji govori o Zulija Dejnu, kada je ustao i napomenuo Allahov poslanika, ali da se desila promjena u namazu, pa Allahu poslanik alihi sallam je pričao, pomjerao se tamo vamo i dakle desili se veliki pokreti. Međutim, dakle sve je to bilo nesvjesno. Međutim, opet, dakle, ovdje mora se postaviti ograničenje. Hm? Pa ograničenje je slično, kao što smo prethodno spomenuli. Čak čovjek da nesvjesno iz nemara i zabora učini toliki broj pokreta, da čovjek sa strane zaključi da on uopće nije u namazu, namaz mu postaje neispravan, namaz mu postaje batil, Čak dakle nema opravdanja da promijeni formu namaza u potpunosti čovjek, pa makar to učinio nesvjesno, iako je ovo dakle teško da se može desiti. Teško se može desiti, na primjer, da čovjek u namazu zaboravi da je u namazu, pa ode pije vodu. A, pa ovdje sa strane zaključi kakvi nije, nije taj namazu. Iako se dakle teško to može desiti, ali volema dakle govori o tome. Malobrojni pokreti koji nisu od namaza, da li kvare namaz? Ne kvare, ne kvare namaz, jeli? Ne kvare namaz. <clears throat> i također ne treba učiniti sehvi seždu za te malobrojne pokrete koji nisu od namaza, ne treba činiti sehvi seždu, sehvi sežda niti, nije niti obavezna, niti poželjna, namaz je u potpunosti ispravan. Pa primjer tih malobrojnih pokreta u namazu, pokreta koji nisu od namaza, malobrojni su poput nošenja djeteta za vrijeme namaza, obavljanje namaza sa djetetom da se dijete uzme u naručje, u protivnom ako se ostaju negdje oko sebe, dijete će plakati, pa ako će se dijete dakle smiriti u našem naručju, može se uzeti i obavljati vas tako. I to je dakle jedan primjer malobrojnih pokreta kako se spominje, spominje Ebu Katade radijallahu talan da bi anna Rasulallahi sallallahu alihi wa alihi wa sallam kane yusalli wa hamilu umamete بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها الله poslanik عليه الصلاة والسلام klanjao bi, a u svome naručju nosio bi umamu. Nosio bi umamu, kćerku Zejnebe, Zejneba je kćerka Allahov poslanika alihi sallam. Dakle, nosio bi svoju unučicu u naručju. Allahov poslanik alihi sallam, pa kada bi ustao, držao bi je u naručju, kada bi išao na seždu, spustio bi je jel. Također od malobrojnih pokreta u namazu, pokreta dakle koji nisu od namaza, a čine se u namazu i oni su malobrojni, jeste i otvaranje vrata. Otvaranje dakle vrata u blizini, bez obzira dakle da li vrata bila u pravcu je malo desno, lijevo ili od pozadi, čovjek kada klanja, neko pokuca na vrata, čuje se glas, dakle neko je od vama bitnih osoba dolazi sa bitnom vješću, dakle nema smetnje da čovjek prohoda, par koraka napravi desno, lijevo ili u pravcu kible ili da se vrati da otvori vrata. Ajša radijallahu ta'ala anha pripovijeda pa kaže Dži'tu wa Rasulullahi sallallahu alihi wa alihi wa sallam i usalli fil bejt wal babu alihi alaihi fa meša hatta fataha li thumma rađa ila mekanihi wa wasafati il bab fil qibla. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha došla sam Allahu poslanik alaihi sallam je klanjao u kući i vrata su bila zaključana. Pa je prohodao i otvorio mi, otvorio mi vrata, zatim se vratio na svoje mjesto gdje je klanjao i nastavio sa namazom. I pojasnila je Ajša radijallahu ta'ala da su vrata bila u pravcu kible. Također od malobrojnih pokreta u namazu jeste i penjanje na mimber u toku namaza. Penjanje na mimber i slazinje. Da čovjek, ne znam, zanijeti namaz na mimberu, stoji, uči, ode na ruku, ispravi se sa rukua, zatim se vrati kahkara, vrati se unazad, unatrag i učini seždu u podnožju mimbera. Dakle, nema nikakve smetnje. Kako bilježi imam Bukhari, alaihi rahmatullahu, u svome sahihu od Sehli ibn Sada, Sa'idi, radijallahu talan, da su došli neki ljudi i upitali Sehla ibn Sada o mimberu Allahovog poslanika, alaihi salatu veselam, od čega je napravljen. Pa ću ja malo detaljno, dakle, jer e, prelijepi su hadisi koji govore o ovome i velika je korist i pored toga e, također još napomenuti budući da je bilo malo razilaženja među braćom, čak su poneki hm, govorili da ne treba klanjati za imamima koji se nalaze na uzdignutijem mjestu od klanjača. A to je većinom dakle u našim džamijama. Da su imami dakle na uzvišenim malom mjestima. Pa su neki pozivali bez dokaza da ne treba klanjati dakle zbog toga Pa kod imama Buhari, ali hrtala njegovom sahihu, stoji upravo suprotno. Dakle, upitali su Sehl ibn Sada, Sa'idija radijallahu ta'ala, od čega je napravljen mimber Allahu poslanika alihi salacom. Pa je rekao, Wallahi inni la a'rifu mimahu. Tako mi Allah, ja znam od čega je napravljen. I priča, spominje kazivanje. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُدِيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلِيهِ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tako mi Allah vidio sam prvi dan kada je postavljen, i vidio sam kada je Allahov poslanik alihi salatu prvi puta sjeo na njega, na mimbar. Pa kaže, Arsala Rasulullahi sallallahu alihi wa alihi wa sallame ila fulana imra'atin minal ansar. Allahov poslanik alihi salatu poručio jednoj ženi, ansariki, i rekao murri gulameke an nađar an ja'mala li a'vadan ajlisu alejhinne idha kellamtu nas. Naredi svome sluzi, neka mi napravi mimbar, neka mi napravi nekakav stup na kojem ću sjediti kada se budem obraćao ljudima. Allahu poslanik alihi salatu sam je to poručio jednoj ensariki. Pa je ta ensarika fa emerethu fa amileha min tarefa i el gabeti thumme ja'e biha fa arselet ila rasulillahi sallallahu alihi wa alihi wasallam fa emere biha fa vudijat ha hune. Pa je ona naredila svome sluzi da napravi taj mimber i on je napravio iz obližnje šume koja je bila dakle okolo Medine, šuma od šumskih tih panjeva napravio je mimber, donio je toj svojoj e, vlasnici, jeli? I ona je poslala taj mimber Allahom poslaniku, alihi salacom, kaže Sehl ibn Sad, pa je postavljen ovdje. Pa je postavljen ovdje. Zatim, kaže, ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليها zatim sam vidio Allahov poslanika kako klanja na minberu ha وكبر وهو عليها donio je tekbir a nalazio se na minberu ثم ركع وهو عليها ساتيم je نا na ابيو a bio ثم نزل القحقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد ساتيم se vratio unatrag unatraške i pao na seždu u podnožju minbera zatim se ponovo vratio kada je završio sa seždom dolazi i drugi rekat ponovo se vratio na minber nakon što je završio falamma faraga aqbala ala nas faqal nakon što je završio sa namazom na mimberu, okrenuo se ljudima, pristupio je ljudima i rekao ejuhen nas innama sana'tu hada li ta'tamu bi vali ta'allamu salati. O ljudi, doista sam ovako postupio, učinio sam, klanjao sam namaz na mimberu da biste se poveli za mnom i da biste se podučili mome namazu. Na drugom mjestu, dakle ovo je pod brojem 917 kod imamo Buhari. Na drugom mjestu pod brojem 377 imam Buhari spominje također od Sehl ibn Sada predavanje ovom, predanje ovom mimberu iz kojeg se može zaključiti da se radilo o namazu džematu. Dakle, Allahov poslanik alihi sam je klanjao ne na filu, već fard, predvodio ljude u namazu. Predvodio svoje ashabe u namazu. Dakle, radilo se o fard, fard namazu. Gdje se dakle sve to spominje? Nakon ovog kazivanja pod brojem 377, ko želi neka se vrati, spominje Imam Buharija da je Alija ibn Medini, veliki muhaddis, rekao, upitao me Ahmed ibn Hanbel o ovome hadisu. Pa je rekao, Ahmed ibn Hanbel, smatram da je Allahov poslanik tada bio iznad ljudi, što je bio na mimberu. Bio iznad ljudi, na uzvišenijem, uzdignutijem mjestu od ljudi. Stoga, kaže Ahmed ibn Hanbel, nema smetnje zbog ovoga hadisa da imam bude na visočijem, uzdignutijem mjestu od mjesta ljudi. I to imam Buharija spominje u svome, svome sahihu. Broj pokreta u namazu. Pojedini učenjaci su ograničili broj pokreta na tri, iako zato nemaju nikakvog ha, dokaza. Naprotiv, prethodni hadis, prethodni hadis ukazuje da je Allahov poslanik alihi kada se penjao na mimber, slazio s mimbera, napravio je mnogo više pokreta od tri dakle u toku, u toku namaza. Tako dakle da se vraća, kao što smo prethodno spominjali, vraća se dakle na običaj, ono što zdravi razum i zdrava čovjekova fitra priroda prihvata, pa dakle najbliže ispravnom kada je u pitanju dakle broj pokreta najbliže ispravnom jeste da onaj čovjek posmatrač koji vas posmatra u namazu ako zaključi da vi uopće niste u namazu to se dakle smatra i velikim pokretima da ste napravili tako veliki broj pokreta da je vaš namaz pokvaren vrste radnji pokreta koji nisu od namaza, a čine se o namazu. Dakle, radnje pokreti koji nisu od namaza, a čine se o namazu. I postoji, dakle, vrste tih pokreta i propisi, dakle, tih pokreta. Pa imaju, dakle, pokreti koji su vađib, koji su obaveza. Nisu od namaza, a obaveza i nije uratio namaz. Postoje pokreti koji su mendub, poželjni, preporučeni, nisu od namaza, ali preporučeno je da se učine u namazu. Zatim, mubah koji su dozvoljeni, nisu od namaza, ali dozvoljeno da se čini u namazu. Također, mekruh nisu od namaza i pokuđeno je da se čini u namazu i dakle haram, strogo zabranjeni pokriti. Pa dakle, primjer za svaki od spomenutih pokrita. Vađib, obavezni pokriti koji nisu od namaza, dakle, obavezno ih je učiniti u namazu. Ha, možete li vi vas koji primjer? Nisu od namaza, a obaveza je da se učine u namazu. Nisu odvađive od ruknova. Ovo je više vezano za namaz. Čovjek nakon istraživanja kible, nakon istraživanja, nema koga da pita, nakon istraživanja kible odredi bismillah, smatram da je pravac kible, dakle u ovom smjeru i klanja. U toku namaza dođe čovjek koji poznaje tačno gdje je kibla, dakle u kojem smjeru je Mekka, pa kaže udesno, trebaš se okrenuti udesno. Tada njemu vađib, nakon što čuje vađib, dakle hodanje u namazu nije od namaza, ali mu je dakle obaveza da se okrene. Kao što vam je poznato kad se desila promjena kible a, u mesčidu Koba, postoji u Medini mesčid te. Mesčid sa dvije kible. Međutim, dakle, nije se ta promjena desila u mešćid kibletin, u mešćidu sa dvije kible, to su neki izmislili, nego se desilo u mešćidu Kuba. Mešćidu Kuba. Postoji mnogo predanja, inša Allah htjela ispravnije da se desilo u mešćidu Kuba. Uopće mešćid kibletin, mešćid sa dvije kible se ne spominje. Iako bosanci kada dođu pitaju gdje je ta bila druga kibla. Kao da je teško zaključiti gdje je bila druga kibla ako znaš gdje je bila ova kibla. <laughs> gdje je ova kibla? Druga kibla je potpuno dakle, u smjeru uglavnom dakle desilo se u Mešidu Kuba, kako? Poznat vam je slučaj da su tada u Mešidu Kuba, kada je došao vjesnik, jedan glasnik sa vješću da se desila promjena kible od Allahog poslanika, ali sam došao i dakle iz njegovog mesčida i obavijestio klanjače imam, muškarci, djeca, zatim ženski safovi su svi bili na ruku. Nisu prekinuli namaz. Nisu se ispravili. Sebi dali odoška, već su onako svi na ruku se okrenuli. Zamislite, potpuno u suprotnom smjeru. Nisu prekinuli namaz, već znači, su onako na ruku, pogledajte dakle koliko su vodili brigu o Onako svi na ruku, prvo imam, pa onda safovi muškaraca, safovi djece i onda safovi žena se okrenuli potpuno u suprotnom smjeru. Također, <clears throat> ukoliko čovjek u toku namaza se sjeti da na čarapama ima nečistoće, na mestvama ima nečistoće, obavezan mu je da skine čarape. Obavezan je da skine čarape. Kao što se desilo Allahom poslaniku, alihi salacom, da ga je obavijestio Melek Džibril, da na svojim mestvama ili čarapama, svojoj obući, dakle, ima nečistoće, skinuju u toku namaza, pa su svi ashabi iz ha, želje za slijedjenjem Allahovog poslanika, ali ih sam skinuli svoje. Pa i on, dakle, pojasnio, podučio ih da ga je obavijestio Melek Džibril kako se na njegovoj obući nalazi nečistoća. I Allahov poslanik, ali ih sam prethodno, ono što je prethodilo od namaza, nije naklanjao. Nije naklanjao. Je li tako? Već je samo upotpunio namaz. Zatim pokreti koji nisu od namaza, poželjno ih je učiniti u namazu, poput popunjavanja praznine u safu, desno ili lijevo. Ili, dakle, ukoliko klanjamo, ne znam, u drugom safu, iza nas se nalazi saf, neko u prvom safu, ili dakle u safu koji je ispred nas, izgubi abdest. Ha? Mandu, poželjno je dakle da odeš i da upotpuniš tu prazninu. Čovjek ispred tebe izgubio abdest izlazi, ispred tebe se nalazi, dakle u safu koji ispred tebe nalazi se praznina, dakle u tebe se traži poželjno je, preporučuje ti se da odeš, prohodaš, dakle i upotpuniš prethodni saf. Mubah, radnje koje nisu od namaza, a dozvoljeno ih je činiti u namazu, dakle to su malobrojni postupci, poput ne znam, pomjeranja iz hladovine, da čovjek, ne znam, klanja na hladnom mjestu, a pored njega sunce obasjava, toplije mjesto, čovjek, dakle, dok klanjao u toj hladovini, ne znam, možda se dekoncentriši o namazu, možda dešava se nešto unutar njega, dakle, pa nema smetnje, dozvoljeno mi je da se pomjeri desno ili lijevo tamo, dakle, gdje će biti više iskoncentrisan na namaz. Mekruh, male sitnije radnje, pokreti koji se čine bez potrebe, poput da čovjek pogleda na svoj sahat, jeli, ili ne znam, da bez potrebe stavi ruku u džep, da pregleda šta ima u džepu, bespotrebne, potrebe otkopčava, zakopčava dugme i slično. I haram, strogo zabranjeni pokreti, radnje, postupci, dakle, koji nisu od namaza i strogo zabranjeno ih je činiti u namazu, <clears throat> dakle, to su svi oni pokreti o kojima je prethodio govor, pod onim uslovima, ukoliko se ispuni na četiri uslova, jeli, namaz je pokvaren. Dodavanje riječi u namazu može također biti dvojako. Riječi koje ne kvari namaz, makar se i namjerno dodale, riječi koje ne kvari namaz, makar se i namjerno dakle, dodale, proučile, poput da se prouči zikr ili dova na onom mjestu u namazu na kojem nisu propisani. Ne ima određeni zikr, na ruku ili na kijamu nakon rukua, vi ga proučite na seždi ili na ruku. Ili da proučite zikru dovu od sebe. Nije vjerodostojno prenesena ta dova od Allahovog poslanika, ali već, dakle, vi proučite od sebe. I riječi koje, ukoliko se namjerno prouče, kvare namaz. Poput namjernog predavanja selama prije završetka namaza. Ili razgovora u toku namaza. Govora u toku namaza. Da progovori čovjek govorom ljudi, dakle ono što jedan čovjek priča sa drugim. Dakle, što se tiče tog namjernog govora, da čovjek govori, svjestan je da je govor o namazu zabranjen. Hm? Namaz takvog čovjeka biva pokvaren. Ako čovjek zna da je govor o namazu zabranjen i svjesno to čini i govori o namazu, njegov namaz je pokvaren. Njegov namaz je pokvaren. Ibn al-Mundir alihi rahmatullah kaže, islamski učenjaci su složni da onaj koji svjesno govori o svome namazu, ne želeći time popravak svoga namaza, da je njegov namaz pokvaren zbog općenitih riječi vjerovjesnika alaihi salatu wasalam inna hadihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas doista ovaj namaz ne priliči ne je nije u redu da se u njemu spominje bilo šta od ljudskog govora dakle ono što ljudi pričaju između sebe već innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atu al-Qur'an već je namaz sačinjen od tasbiha slavljenja Allaha subhanahu wa ta'ala uzvisivanja Allaha subhanahu wa ta'ala tekbira veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala i učenja, učenja Kur'ana kako bilježi ima muslim Također, dokaz tome su i riječi Zejda ibn Arkama radijallahu ta'ala koji kaže pričali smo o namazu. Na početku, kada je namaz pro, propisan, pričali smo o namazu, čovjek je pričao sa čovjekom koji je stajao, dakle, uz njega, Sve dok nije objavljen ajet Allaha Jalla Jalalu, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ I pred Allahom ponizno stojite. I pred Allahom ponizno stojite, tada nam je naređeno da šutimo, da ne govorimo jedan s drugim. Ibn Ketir, alaihi rahmatullah, u komentaru ovih Allahu Đele dželaluhu riječi kaže ova naredba, naredba da se stoji pred Allahom ponizno, zahtjeva ostavljanje govora, jer govor je suprotan naredbi. Do, do tada je bilo. Jest, razgovarali. Jedan sa drugim su razgovarali u namazu. Nakon toga je objavljeno ajet wa kuma lillahi qanitini pred Allahom, budite skrušeni, budite ponizni, smireni, predani. Nakon toga zabranjen im je govor u namazu, razgovor u namazu, jer je govor suprotan toj poniznosti, skrušenosti i predanosti. Vrste govora o namazu. Mimo dakle ovog govora koji je prethodio, govor o namazu se može podijeliti na sljedeće vrste. Da čovjek progovori o namazu ne znajući da je govor o namazu zabranjen. Može se desiti. A, čovjek friško primi islam, a, ne zna za namaz, poduči se namazu, kaže obaveza, da bi bio musliman moraš klanjati, odmah čim primi islam, poduči se ako ne zna Fatije, ne zna, dakle zadržava se, kao što je prethodilo kada smo govorili. Doće dokazi. Zatim da progovori iz zaborava, greške, nemara, a nesvjesno. Druga vrsta. Da bude nadvladan, da ga nešto nadvlada, savlada, dođe primjeri, pa progovori. Da progovori govor koji je obavezan i da progovori radi popravka svoga namaza. Dakle, da progovori o namazu ne znajući da je govor o namazu zabranjen, da progovori i zaborava, greške, nemara, nesvjesno dakle, da bude nadvladan pa progovori, da progovori govor koji je obavezan po njega i da progovori radi popravka svoga namaza. Pa dakle, pojašnjenje, primjer i propis sve jedne ove vrste. Propis onoga koji progovori u namazu ne znajući da je govor u namazu zabranjen Ispravno mišljenje islamskih učenjaka je da je namaz takvog čovjeka ispravan. Dakle, onaj koji klanja i ne zna da je govor u namazu zabranjen i progovori o namazu ljudskim govorom, ono što ljudi jeli, govore jednim drugima, njegov namaz je dakle ispravan. Zbog općenitih riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ I doista vi nemate grijeha u onome što pogriješite, učinite iz greške وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Već dakle ono što učinite svjesno. Ono što učinite svjesno. Također, Allahov poslanik alihi salatu sam nije naredio plemenitom ashabu Muavi ibn al-Hakemu radijallahu talan da ponovi namaz nakon što je pričao o namazu. A, pa dakle, hadis teče, dakle ide ovako. Kaže Muavija ibn al-Hakem Sulemi radijallahu talan Beine ene usalli ma sallallahu sallallahu wa wa wa sallam آله ida ata se rađulu من القوم dok sam klanjao namaz za Allahovim poslanikom alihi sam jedan od prisutnih ljudi je kihnuo namazu fakult pa sam ja rekao ki Allah Allah ti se smilovao u namazu Feremani al qavmu bi absarihim pa su svi pogledali u mene šibali me svojim pogledima također u ovom hadisu je dokaz dakle, da nije obaveza držati pogled usmjeren u pravcu sežde. Pa su me svi šibali svojim pogledima, okrenuli su pogled prema meni. Pa sam ja rekao, va ummi ja, teško li se mojoj majci, maše anukum, šta vam je, ha, durune ili je, zbog čega gledate u mene? Pa su oni počeli, a feđa'alu jadribune bi ejdihim ala afhadihim, pa su počeli udarati svojim rukama po nadkoljencama. Kaže, felemma ra'ejtuhum neni lakin seket. Kad sam ih vidio da žele da me ušutkaju, ovdje kao dakle da postoji eh, dakle nedostatak u hadisu, pa sam ušutio. Nakon što sam ih vidio da me ušutkuju, u komentaru, dakle, kako ovaj hadis bilježi ima muslim, pa imam nevoj spomnio u komentaru, pa je taj ashab još više se razljutio. Oni mene ušutkuju, govore mi za nešto da nije u redu, a ja znam da je u redu da se čovjeku prouči dova, nakon što kihne, povećala mu se sržba, lakin ni seket. Ali sam se suzdržao. Ali sam se suzdržao od priče. Pa, Felemma salla Rasulullahi sallallahu alihi wa alihi wa nakon što je Allah poslanik alihi sallam završio namaz, fa bi abi wa ummi ma ra'itu muallimen qablahu wala ba'dehu ba'dahu ahsana min svoga babu i svoju majku žrtvujem za njega, za Allahovog poslanika alihi Nisam vidio ni prije njega, ni poslije njega a, ljepšeg učitelja, ljepšeg odgajatelja. Wallahi makeherni, tako mi Allaha, tako mi Allaha, nije me ljutito pogledao. Ha. Wala darabani, niti me je udario, wala šetemani, niti me je ukorio. Kale, već je rekao, inne hadihi sala, la jasluhu fiha še'um min kelaminas. Doista u ovom namazu nije dozvoljeno, nedoliko je, ne priliči da se govori nešto od ljudskog govora, ma huva tesbihu od tekbiru o Kur'an. Doista je namaz samo sačinjen od tesbiha, tekbira i učenja Kur'ana. Pa ovdje kaže Muave ibn Hakem, što je nama dokaz za ovo što govorimo, kaže, ja Rasulullah, inni hadithu ahdin bi džahilije. Allahu poslaniće, ja sam skoro izašao iz nevjerstva. Dakle, skoro sam prihvatio islam, pa nisam znao da je ovaj postupak je li u namazu zabranjen. I Allahov poslanik alihi sam, ako budete gledali ove hadise, čitali ove hadise, skupljali hadise koji govore o ovom slučaju Muavi ibn Hakema Sulemija kada je dakle, učio dovu onome koji je kihnuo pored njega, nećete ni u jednom hadisu naći da je Allahov poslanik naredio mu da ponovi namaz. Da ponovi taj namaz, bez obzira dakle što je govorio o namazu, jer je bio dakle nov u islamu, nije poznavao taj propis. Kao što kaže imam nevoju u komentaru ovoga hadisa, što se tiče govora neukog, ukoliko je nedavno primio islam, pa progovori govorom ljudi, to ne kvari namaz, ukoliko se radi o manjem, kraćem govoru. Dakle, malo progovori, kao što je ovdje bilo, jeli, e, kratkog govora, zbog hadisa Muavi ibn Hakema radijallahu talan, jer vjerovjesnik alihi salatu wasalam nije mu naredio da ponovi namaz, međutim u budućnosti namaz smo i zabranjen. Ako što se poduči, poduči se ovom propisu, nema više govora o namazu. E, El Mardavi, e, hambelijski pravnik, kaže u svom vrijednom djelu El Insaf, to je što se tiče kraćeg govora. Ako bi čovjek progovorio par dakle, riječi, međutim, ako bi čovjek toliko govorio da se može steći dojam, utisak da čovjek nije uopće u namazu, onda po stavu džumhura, većine islamskih učenjaka, njegov namaz je neispravan, pomakar pa dakle to činio i iz neznanja propis onoga koji iz zaborava progovori u namazu, iz zaborava. Dakle, prethodno je bio neuk. Primjer neukog čovjeka koji ne poznaje ovaj propis. Ukoliko čovjek poznaje propis, međutim učini dakle iz zaborava. Postoje dva mišljenja, ispravno je da tada, dakle govor, ukoliko ga čovjek kaže iz zaborava, ne kvari namaz. Ne kvari namaz. Jer vjerovjesnik alihi salatu wasalam u hadisu Dhul Jadejna, u hadisu Dhul radijallahu ta'ala je govorio. Govorio. I također Moavi, ovom Ibn Hakima Sulemiju nije naredio da ponovi namaz, pa islamski učenjaci kažu ono što se opravdava iz neznanja također se opravdava i zaborava. Ono što čovjek učini iz neznanja opravdava se, opravda se neznanjem, zavisno dakle od pojedinih pitanja, postoji pitanja gdje je opravdanje neznanjem ne prihvata se. I dakle, ukoliko čovjek također učini iz zaborava, prihvata mu se opravdanje. Drugo stanje. <clears throat> Dakle, propis onoga koji iz zaborava progovori u namazu, ta osoba se može naći u dva stanja. Jeli? Da zaboravi čovjek da je potpuno u namazu. Da zaboravi čovjek da je potpuno u namazu i dakle namaz takvog čovjeka ispravan. I drugo stanje, da pomisli da je završio sa namazom. Čovjek smatra da je završio sa namazom pa progovori tada pa je njegov govor ili predaja salama ili dakle govor radi korista popravljanja e, koristi namaza, popravljanja svoga namaza ili je govor veći ili kraći, o tome će dakle doći detaljno, detaljno jeli, govori i obrada ovog pitanja. Zatim propis onoga koji bude nadvladan pa progovori u namazu. Kako nadvladan? Čovjek bude nadvladan pa progovori u namazu. Hm? Čovjek se zijeva u namazu. mu se zijeva u namazu. Nije spavao dugo. Pa mu se zijeva u namazu. Pa čovjek maksimalno se potrudi dakle da to zjevanje suzbije pa čak dakle i stavi ruku tada ukoliko nakon što se on maksimalno potrudi opet bude se zjevao i uslijed zijevanja izađu nekakvi neartikulisani jel, glasovi inšallah hotela ha, njegov namaz je ispravan također kiše čovjek u namazu ha? nadvlada ga kihanje. I pored dakle što se on maksimalno potrudi, ne znam, pokuša se suzbiti, stavi čak i ruku, ukoliko također izađe nešto od glasova prilikom kihanja, inšallahu ta'ala namaz mu je ispravan. <clears throat> ukoliko čovjek, ne znam, uhvati ga san, drijemež u na seždi, pa progovori u tom stanju, također inšallahu ta'ala namaz mu je ispravan. Ako čovjek zaspi na seždi, namaz i abdest, sve mu je pokvareno. Ukoliko čovjek zijevamo mu se u namazu pa ne suzbiva, nimalo ne ulaže dakle, napora da suzbije zijevanje pa izađu glasovi namaz mu je pokvaren. Ukoliko se čovjek kiši, pa nimalo ne suzbija svoje kihanje, čak ne znam, zavrati glavu unazad da kihne dobro da ori mesčidom, namaz mu je pokvaren. Namaz mu je pokvaren. Propis onoga koji progovori, govor koji je obavezan po njega, obavezan je za njega, on smatra da je obavezno. Mora da progovori taj govor. Poput, dakle, majke, ne znam, koja nije uzela dijete u svoje naručje, pustila je, pustila je dijete oko sebe, a ne znam, postoji vruća peć ili ne znam, na polju postoji bunar, upašće u bunar i slično, pa ukoliko se radi o muškoj osobi, kao što vam je poznato, muškoj osobi se preporučuje da govori riječi subhanallah, subhanallah. Ne bi li dakle upozorila dijete ili ne, ne znam koje već u pitanju. A što se tiče žena, one ne govore o namazu, već dakle tasvik, njima se ne ovako. Tasvik je dakle udaranje desnom rukom po šaci spoljašnosti, dakle lijeve ruke po šaci, ne ovako. Ovako plešću drugi. Žene plešću dakle u namazu, tasvik, udaraju, dakle tako napominju. Ako se može zadovoljiti sa ovim, muškarac sa riječima subhanallah, žena, majka, dakle sa tasfikom, namaz je ispravan. Ako čovjek zbog toga boji se, ne znam, da će mu dijete pasti na polju u bunar ili nešto slično, ozlijedit će se uglavnom, obaveza mu je da spriječi, je li tu nezgodu, pa on progovori subhanallah, Inša Allah, namaz moj ispravan. Međutim, ako progovori govor ljudi, ako progovori dakle ono što ljudi govore, pa pazi sine, nemoj sine, upašćeš sine, onda mu je namaz pokvar. Onda mu je namaz pokvar. I propis onoga koji progovori radi koristi namaza, imam Neovi alihra, kod prethodnog hadisa Muavi ibn Sulemija, Kaže, u hadisu je dokaz zabrane govora o namazu. Svejedno, bilo to iz potrebe ili ne, bilo to iskoristi za namaz ili ne, ukoliko bude bilo potrebe da se upozori ili dozvoli nekome da uđe slično, izgovorće riječi subhanallah, ako je muškarac, ako je žena, dakle tasfiq, pošaci šaci, zapljeskat se desnom rukom, pošaci lijeve ruke, kaže imam i to je naš mezheb, dakle mezheb šafija. Imam Nevi je bio šafijski pravnik. Mezheb šafija, to je mezheb imama Malika, Ebu Hanife, rahimahumullahu ajma'in i džumhura prijašnjih, dakle selefa i potonjih halefa generacija, dok jedna skupina učenjaka od kojih je imam kažu dozvoljen je govor radi koristi namaza zbog hadisa Zuljedina. Postoje neka pitanja, dakle, vezana za e, govor u namazu, Kratko ćemo ako Bog da, završimo sa ovim. Ukoliko kihnete u namazu, da li možete sami reći Alhamdulillah? Kihnete u namazu, Da kažete Alhamdulillah. A? Ne može? U sebi. Dobro. U sebi, ne. kad kažem da ne povisuješ glas, mislim na to. Hm. Kihneš, Alhamdulillah. Dobro. Ukoliko dakle čovjek kihni pa kaže alhamdulillah ili klanja, a pored njega dođe supruga, ne znam, ili dođe neko drugi sa viješu, da moj sin, ne znam, koji je daleko od njega da je preselio, pa on u namazu kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađion. Ispravno mišljenje da je namaz ispravan. Ispravno mišljenje da je namaz ispravan. Zbog hadisa koji se desio, e, dakle, jedan mladić od Ensarija je pristupio u namaz za Allahim poslanikom, alihi salatu wasalam, pa je kihnuo u namazu i rekao je Alhamdulillahi hamden kathiran tajiben mubarakan fih hatta jarda rabbuna wa ba'da ma yarda min amri dunja wal akhirah nakon što je završen namaz, Allahov poslanik alaihi je rekao Menel qailu el kelime. Ko je rekao prethodne riječi? Ha. Pa je mladić šutio. Bojao se da progovori. Pa je rekao Allahov poslanik alaihi salatu wasalam qailu el kelime fe innehu lem ba'sa. Ko je rekao malo prije riječi, doista i nije rekao bezrazložno. Postoji razlog zbog čega je rekao tako lijepe riječi, tako divne riječi. Pa je rekao mladić, ja Allahov poslaniće, međutim nisam njima namjeravao ništa osim dobro. Pravda se i dalje misli da će biti ukoren. Pa Allahov poslanik alihi salacom kaže Ma te dune arši rahman te baraka Nisu je zaustavljale sve dok nisu došle pod arša Allaha subhanahu wa ta'ala. Ove riječi. Dakle, nije ga uopće ukorio zakihanju je dakle pohvalio, odobrio i dakle pohvalio njegove riječi da su tako visoko uzdignute, jeli, uzdignute do Allaha dželle Tako dakle da je dozvoljeno da se to kaže. I e, prethodio je govor, dakle, kad smo govorili o namazu Allahovog poslanika, ali salacom, ukoliko vam neko nazove selam, ne odgovarate na selam, već dakle odgovarate i šartom i šaretom ruke. Ne odgovarate dakle riječima, iako dakle postoji islamski pravnici koji kažu da se uopće niti šaretom, niti riječima ne odgovara, već kada se završi namaz da se onda riječima odgovori. Ali ako budete, kao što Džabri ibn Abdillah radijallahu koji prenosi dakle, taj hadis u kojem se spominje e, odvraćanje od strane Allahovog poslanika alihi salacom na selam i šaretom, on kaže, dakle, kada ulazite međunarod nemojte nazivati selam, međunarod koji klanja, nemojte im nazivati selam, Međutim, ako budete poselamljeni, odvratite dakle, na selam i šaretom, i šaretom ruke. E. I, dakle, drugi od razloga činjenja sehvi sežde jeste oduzimanje. Oduzimanje vađiba, ruknova ili suneta, oko čega postoji razilaženje i sumnje. Da li se dodalo ili oduzelo, o čemu ćemo ako Bog da sljedeći puta detaljno, detaljno govoriti. Cause no matter what inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the earth, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. Every grain of sand. shade of palm, every closed hand.